Jis dar jiems kalbėjo. Iš tiesų sakau jums, tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę ateinančią su galybė. Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui, Rabi gera mums čia būti, pastatykime tris palapines, vieną tau, antrą Mozei, trečią Elyjui. Jis nesižinojo, kas akas, nes jie buvo persigandę užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas. Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir tuo jau vėl apsižvalgė, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Jie klausė Jėzų, kodėl rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turys ateiti Elijas. Jis atsakė, tikrai Elijas ateis pirmiau ir viską atitaisys. Bet kaipgi parašyta apie žmogaus sūnų, jog jis daug iškentėsės ir būsęs paniekintas. Todėl aš jums sakau, Elijas buvo atėjęs, ir jie padarė su juo, ką norėjo, kaip apie jį parašyta. Sugrįžę pas kitus mokinius, jie pamatė apie jo susirinkusią minę ir besiginčiančius su jais rašto aiškintojus. Vos pastebėjusi Jėzų, minė labai nustebo ir visi bėgo jo pasveikinti. Jis paklausė, ko ginčijatės su jais. Vienas iš minios jam atsakė – Mokytojau, aš atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebilės dvasios apsėstas. Kur tik sugriebusi dvasia jį taso, iš burnos jam eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie nevaliojo. Tada Jėzus tarė, o netikinti giminę, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kesti. Atveskite jį pas mane. Jie atvedė. Vos pamačiusi Jėzų, dvasia ėmė tasyti berniuką. Šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs pradėjo blaškytis. Jėzus paklausė tėvą, ar nuosinėjam taip darosi. Jis atsakė, nuo pat kūdikystės. Dvasia jį dažnai į ugnį įstumdavo ir į vandenį, norėdama pražudyti. Tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Vaiko tėvas sušuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Matydamas susibėgančią minę, Jėzus sudraudė netyrąją dvasę nebilę ir kurčia dvasę, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Dvasia klykdama ir smarkiai jį purtydama išėjo, o berniukas liko tarsi lavonas ir daugelis sakė, jis mirė. Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir jis atsistojo. Kai Jėzus grįžo namo, Mokiniai pasilikę su juo vieni klausė, kodėl mes negalėjome jos išvaryti. O jis atsakė, ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda. Iš ten išėję jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino – Žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį. Bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedryso jį klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos, apie ką kalbėjotės kelyje. Jie tylėjo, mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs jis pasišaukė dvylika ir tarė. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apsikabinęs jį pasakė. Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. O kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs. Jonas jam tarė, mokytojau mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite jam Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote mesijui? Iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, Tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją. Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą, kur kirminas nemiršta ir ugnis negesta. O jei tave gundo nusidėti tavo į akis, išlūpk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta mat kiekvienas bus pasūdytas ugnimi. Druska geras daiktas, bet jei druska nustotų surumo, kuo ją pasūdysi? Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs.